Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio i okupio na ovom bareć mjestu. قال الله سبحانه وتعالى ta'ala što nas učini od umeta poslanika Muhammeda alaih salatu wa salam. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nas upute na pravi put. Ne bih upućen bez njegove upute, bez njegove neizmjere milosti koju ukazao prema nama. Hvala Allahu žele dželaluhu koji nas je učinio od one skupine koja ova noć koju smo mi dočekali, koju smo ušli, draga braće i cijene sestre, ulazimo sa pokornošću Allahu Tebare Kevetala. Ulazimo sa obožavanjem i zaličanjem i slavljenjem našeg gospodara Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Ova noć u kojoj, ili za koju se pripremaju mnogi, oni koji su na stramputici, oni koji su u džehlu, oni koji su daleko od Allaha Tebare Kevetala milosti, oni su udaljeni od ovog ibadeta ili sličnih ibadeta. Daleko su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zaboravili, su, zaboravili su na Allaha subhanahu wa ta'ala. Žive u gafletu, u nemaru. Nisu svjesni Allaha i tabara kiletala veličine. Nisu svjesni Allaha i tabara kiletala propisa. Nisu svjesni Allaha i žalne želaluhu uzvišenosti i njegove veličanstvene vide. Daleko su od puta Muhammed Ali salatu wasalam. Daleko su od sunjata poslanika Muhammeda alaih salatu wasalam. Niti žele niti žude da nauče nešto o svojoj vjeri kako bi sprovodili u praksi onako kako to uzvišeni Allah te barek i vatala traži od njih. Zato kažemo i trebamo neizmjeno Allahu želno želaluhu zahvaljivati što nas je svaku priokupio u ovoj njegovoj kući od njegovih mnogih kuća da slušamo o Allahu želno želaluhu da veličamo na taj način Allaha subhanahu wa ta'ala u trenucima kada se mnogi opijaju, u trenucima kada mnogi ne mora učiniti. u trenucima koji izazivaju Allahu Tebare Kvetala srđbu, a koliko je takvih mjesta, koliko je takvih mjesta u svijetu, na zemaljskoj kugli, koliko je mjesta ovdje koji, koji nas obtužuju, koje stane ove džanije gdje ljudi iščekuju i luduju i u zaboravu na Allaha Đama Đalavu. I onda pogledamo ovu malu skupinu. Ne mislimo samo znači skupina koja je stopila ovdje na dercu. Nego malu skupinu koja slijedi Allahove Čebare koja je dala propise, koja je zaista odana Allahu Subhanahu wa ta'ala, a njihov broj je mali, njihov broj je mali, koji ne žele da učestvuju, nego koji žele da ovu noć provedu poput onih noći koje su bile prije ove noći, u pokornosti Allahu Subhanahu wa ta'ala uveličanje Allaha subhanahu wa ta'ala bez da oponašaju nevjernika, bez da oponašaju džahira, bez da slave nevjerničke praznike, bez da slave bilo što što je kontra i u suprotnosti Kur'ana i sunnata Muhammeda alaih salatu wa salam. I večeraš je Allaha tebane kvetala ime o kojem ćemo govoriti. Allah Đelešanu je tako učinio. Subhanallah uvijek kada odluči neko ime govoriti o nekom imenu, govoriti Allah subhanahu wa ta'ala, desi se da, da je to ime, e, da se podudara sa našom stvarašću, sa činjenicom u kojoj, u kojoj živimo. Pa smo imali bezbroj primjera i prije kada su određeni kaguti padali, da smo govorili Allah i tebare kvetala imenima, bez da smo htjeli, namjeravajući to ime, znači da o njemu govorimo. Ovo imenu sam prije, znači nego što sam danas E, odlučio govoriti, odlučio sam odavno. Znači da je to odatno današnji datum, današnja noć, koja je, kako kažu većina oni koji su zabudili, najluđa noć u njihovom životu. Noć u kojoj gube i nevinost, noć u kojoj gube din, noć u kojoj su odani šetanu u potpunosti, noć koju provode u ibadetu šetanu. A mi molimo Allah Đeva Đevalu da nas sačuva, da sačuva naše porodce, a zalutali da uputi, da uputi na pravi put. Večeraš je Allaho Tebare Kvetala ime draga braće i cijene sestre je ime El Međid. Slavljeni, veličanstveni, plemeniti, uzvišeni, onaj koji je zasužan da se hvali i da se veliča. Sva su ovo značenje, sve ovo može biti od značenja bare Tebare Kvetala imena El Međid. Da je on slavljeni i najslavniji, da je on plemeniti, od svih plemeniti, da je on uzvišeni, da je on darežljivi, da je on taj koji daje koji se brine o svojim robovima. I onaj koji je zasužan svake vrste hvale, svake vrste slavi, da se on slavi i veliča. E sad pogledajte, trenutke kada vjernici slave i veličaju Allaha te bare kvetala, šta drugi rade, šta drugi rade u tim trenutcima. Koliko će večeras biti oni koji će biti daleko da Allaha te bare kvetala milosti. Kada Allah djela želalom spusti sržbu i gnjev, on je spušta na mjesta koja izazivaju njegovu sržbu i njegov gnjev. Gdje god se pije i toči alkohol, gdje se god donosi alkohol, prisuta je Allahova tebare koja je tala mržja. Gdje se god, ili koja su god mjesta daleko da Allah je propisa, to je prisutna Allahova tebare koja je tala mržja. A udaljena je, daleko znači Allahova tebare koja je tala milost. Allah subhanahu wa ta'ala voli vjernike, i volim sve ono što je lijepo i što je lijepo on je preporučio svoje plemen toj knjizi i sunetu poslanika sa Allahu alijek vrtana. I zato vam nije potreba nikakva uputa, nišća uputa, to je uputa je Muhammed alijek sratu vrtanam. A on nam je jasno ukazao samo Allahu alijek vrtaneme koji su to naši praznici, što to mi trebamo veličati, e, u kojim danima mi trebamo biti posebno sretni. A isto tako je ukazao na zabludu koju znači trebamo izbjegavati i od koje trebamo biti od koje trebamo biti daleko. U jeziku medžede i u medžidu znači slaviti i veličati. Slaviti i veličati. Imamo medžetu. Slava. Ponos. Ugled i čast. Također može biti mađi plemenit. Ređe un, mađi Plemeni čovjek. Ređe čovjek. Onaj koji mnogo odjeljuje sve je poznato, sve je poznato u arapskom jeziku. Ovo veličanstvo Allahu te barek ve ta'ala ime El Međid se spominje na dva mjesta u Kur'anu. Spominje se na dva mjesta u Kur'anu. U suri Hud i u suri Buruđ. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Rahmetullahi wa barakatuhu alaikum ehle bejt. Neka Allahova milost i blagoslov nad vama, odnosno nad porodstvom vjerovjesnika. Sallallahu alihi wa sallam. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala, innehu hamidum najid. Zaista je on hvaljeni, hamid. I majid slavni. Onaj koji se slavi, onaj koji se veliča, onom kojem se, e, onom kojem se iskazuje svaka vrsta, svaka vrsta zahvali. To je uzvišenje Allah te bareke, te bareke I zato mi posebno večeras iskazujemo posebnu vrstu zahvale i posebnu vrstu veličanja Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je sačuvao i koji nas je uputio na pravi put, koji je usadio, koji je ulio našim srcima mržno prema džahirijetu i povratak na onu stazu na kojoj smo bili prije nego što nas film Tebarek i Vatala uputio koji nam je omrzno ovo što se dešava sada i što nas okružuje, a to je znači, ovako proslavljanje i ovako odavanje znači, šetanovim stopama i slijedje šetanovim stopala. Tako da u svakom pogledu smo mi ti koji zahvaljamo Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nas je izvao iz plina, kufra, nevjerstva, širka, licemjerstva i svi vrsta zavoda na jasnu i čistu uputu, na jasan i čist put, a to je put Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu, sallallahu alihi wa sallam. U suri Buruđ Allah Đelešanu kaže وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ I on je taj koji mnogo prašta i koji je pun ljubavi. To što je put smo govorili i pojašnjavali Allahu te barek ime El, El, El Vadun. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zul Aršil Međid. Zul Aršil Međid. Ovdje može biti El Međid, opis Arša, ali u gane Zul Aršil Međidu došlo je kao opis Allaha te barek i da je to Allahu te bareke ve taala ime El Mejid. Gospodar veličanstvenog arša je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. El Međidu, onaj slavni, veličanstveni, koji se pohvaljuje, koji se slavi, koji se veliča i kojim se ibadet, ibadet, ibadet čini. Vidimo, znači, draga veći sve, sve da je Allah, te barek ime El majid spomenuto na dva, na dva mjesta. Šta znači ili kako je značenje imena El Međid kada se odnosi na Allaha Tebare Kvetala? Ibn Đari Rahmetullah Ali kaže El Međid, onaj koji se slavi, koji se hvali i koji se veliča. Koji se slavi, koji se hvali i koji se veliča. Koliko je oni koji se prepisuju vjeri i smatraju sa su vjernici, koliko će njih večeras slaviti, veličati Allah te bareke wa ta'ala i pohvaljivati Allaha subhanahu wa ta'ala. Malo. A koliko oni koji isto tako se pripisuju vjeri, ali će biti na stramputici, koliko će večeras biti daleko od slave i veličanja i pohvaljivanja Allaha te bareke wa ta'ala, onako kako to njemu dolikuje, onako kako on subhanahu wa ta'ala zaslužan da se slavi, da se slavi i da se veliča. El Hatabi Rahmetullah Ali kaže Al-Majid je onaj koji je neizmjerno plemenit. Mi večera znači vidimo da ime Al-Majid ima značenje Kerim. Ali mi nećemo govoriti plodove koji proizilaze iz imena El-Kerim. Plemeniti jer smo to pojasnili u imenima kada smo govorili koje ime. El-Kerimu i El-Kerim, El-Ekremu sa dva imena, davno, nekada. Ibn Kefi Rahmetullah Ali, za ovaj kuranski ajet, innehu Hamidu Međid, kaže, znači imamo dva imena, Hamid, onaj koji je dostaja svake vrste hvale. I drugo, Međid, onaj koji se slavi, onaj koji se pohvaljuje, onaj koji se veliča u njegovom zatu, u njegovom biću i njegovim savršenim osobinama. Subhanallah. Zašto se diviš Allahom stvaranju? Razumijete? El Međid, koji je zaslužan, moraš ga slaviti, moraš ga veličati. U njegovim svojstvima, savršenim svojstvima, njegova savršena svojstva se dijeli na zatije i... Kako se dijela Allahom te bari koje treba svojstva? Lična i praktična. Na dijela. svojstva djela, Allaha te bari koje Pa vidimo svojstvo djela, Allaha subhanahu wa ta'ala u svemu njegovo stvaranje. Pa kada vidim što Allah Đelešanu stvorio nebesa, kako je stvorio zemlju, kako je stvorio rijeke, planine, sve to znači e, ukazuje na Allahu Tebare Kvetala savršeno, na njegovu veličinu, na njegovu snagu. I onda kažemo Subhanallah, nek je slavljen i uzvišen onaj koji je tako to stvorio i činio. Pa kada vidimo znači kako smo stvoreni, isto također u tom trenutku izražavamo ili Allahu Tebare Kvetala, Allaha Subhanahu Tebara da vičamo i slavimo, kada pogledamo kako smo skratno mi stvoreni, mi stvoreni, a i ostali. Šrtani Rahmetullah Ali kaže, kad međid je velkodušniji, plemeniti prema svojim robovima. Znači, onaj koji je plemenit, onaj koji je velikodušan prema kome, prema, prema svojim, prema svojim robovima, dajući im mnoga dobra. Ne možemo poprojati koliko je samo neizvjeni blagodati ukazani prema nama. Vidljivi i nevidljivi. Nešto vidiš, nešto ne vidiš. Nešto si svjestan, a mnogo toga nisi, mnogo toga nisi svjestan. I sve je to da Laha subhanahu wa ta'ala plemenitog, koji je plemen prema nama, Pa onda se postavlja pitanje, se najveće pitanje, pa zašto ga ne veličamo? Zašto ga ne slavimo? Zašto mu ne robujemo? Ljudi nekada mogu kazati su Allah me stvorio, Allah mi podario, Allah mi daje, hvala Allah, ali gdje je to veličanje, istinsko veličanje? Gdje je to, znači da zahvaljuješ Allah subhanahu wa ta'ala svi ti blagodatima? A najbolja zahvala koja se ogleda Allahu Tebarek i Vatala je da slijediš put Kur'ana, Kur'ana i sunata poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Kadi rahmetullah alihi kaže, El Međid, pogledajte značenje, kaže veliki, voličanstveni, uzvišeni, poštovani, opisani osobinama veličine, moći, vlasti, ponosa. Sve to pripada Allahu Tebarek i Vatala. Zatim kaže ako toga, On je veći i uzvišeniji od svega. On je veći i uzvišeniji od svega. El Međid. Zul Arši u Međid. Gospodar Arša, veličanstveno, nešto je najveće, svi stvorenja. I El Međid, veličanstveni, slavni, najslavniji koji je iznad, koji je iznad Arša, koji se poštuje, cijeni, e, veliča i slavi. Zatim kaže srca vjernika ga veličaju i poštuju srca vjernika ga veličaju i poštuju. Što nije znači slučaj sa onim koji nisu vjernici Allaha te bareke ve taala. Njihova srca su ispunjena ponizošću. To su rezultati podo ispoznaje el Džin. Ponizošću, skrušenošću, znači prema Allahu te bareke ve taala i veličanje njega subhanahu subhanahu ve taala. Da li može biti vjernik koji veliča i cilje Allaha te bareke ve taala da nije ponizan, da nije skrušen prema Allahu te bareke ve taala? Zato znači rezultat, plod, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah i svega drugog, da si ponizan, da si ponizan, da si predan i da si pokoran Allahu tabareke, tabareke wa ta'ala. A ne znači to puko, puko izgovaranje, puko izgovaranje. Rezultat svega toga mora biti vidljiv, mora biti jasan i zato je iman vjerovanje, izgovaranje znači jezikom, uvjerenja u srcu i potvrda našim tjelesnim organima. Znači da to potvrdiš da zaista u istinu pripadaš pripada skupini koja sjeri Muhammeda alihi salatu, alihi salatu wa salatu. Prvi put spoznaje veličanstvenog Allahovog se barek je imena El Međid da svat slava, sva veličina, pripada Allahu Tebareke wa ta'ala. Da sve što je stvoreno, Allah Subhanahu wa ta'ala veliča. Sve ga veliča, sve ga slavi. Osim, osim ljudi, osim ljudi. Većina ljudi je nepokorna, nepokorna Allahu Tebareke, Tebareke wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kaže, pogledajte i razmislite ovom kuranskom ajetu sure Al-Isra, 44. ajet. Tu sebihu lehu samawati sebu, njega slavi, njega veliča sedam nebesa, Allahu Akbar. Nebesa, živo ili neživo. Sedam nebesa ga slavi i veliča. I ne samo to, Allah Đelešan kaže Wal erbu wa me fihin i zemlja ili zemlje i sve što je u njima. Sve Allaha se barek i vekana veliča. A nakon toga Allah Đelešanu još preciznije, još preciznije govori. Pa kaže وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ I ne postoji nešto, a da Allaha te bareke ve ta'ala ne veliča. Pa onda ono veliko pitanje kako Allah Đelešanu kaže وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ Ali vi ne razumijete njihovo slavljenje i njihovo veličanje. Kažu komentatori je da poznajete njihov jezik. da poznajete moć njihovog govora, da razumijete njihov govor i vi bi shvatili da sve Allaha te barake ve ta'ala veliča. Pa onda Allah Đelšan završava pa kaže Innehu kane haliman gafura A on je prema svim svojim robojima halim Blag i onaj koji mnogo, koji mnogo prašta Ne požurije sa kažnjavanjem svih onih zulumčara Svega onoga što se dešava večeras Ljudi, znači svojim postupcima zaslužu da budu kaženi. Ali Allah djela djemalu el halim el gafur. Blagi i koji mnogo prašta ne požudeju sve za kaznu. A može kaznu. To oni koji večeras budu da si znači, griješili. I sve oni koji su daleko da lavo treba barek na tada puta. Sve oni koji su bode protiv vjernika. Sve oni koji činili i kufli i nevjerstvo i širki. Sve sve vrste znači griješenja. Allah subhanahu wa ta'ala ih može kazniti. I oni su zaslužili kaznu ali je on neizvjerno blagro svim svojim stvoreljima i mnogo prašta, ne požurje i daje šansu da bi im, da bi im oprostio da se povrati. Što znači, koliko god da večeras neko griješi, ako se vrati Allah subhanahu wa ta'ala i Allah mu otvori srce, nadanje mu srce za teubom, et teuab koji nadahnije srce prema teubi i onaj koji oprašta i prima pokajanje pokajnika, prima pokajanje pokajnika. Znači iz ovoga kuranskog ajta vidimo da Allah žele dželalu u stvari sve što je na nebesima i sve što je na zemlji i sve što je u njima i ne postoji nešto što je Allah dželašanu stvorio, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne veliča i ne stvori. Od, od Abdurrahmana, od Abdurrahmana ibn Kirta se prenosi da Allahom poslani sallallahu alihi wa sallam je kazao nakon što je znači e, bio uzdignut u noći Isra'a da je kazao nakon toga, pogledajte što je kazao poslanik sa sam. Kaže, čuo sam veliko slavljenje Allaha na visokim nebesima. Da je bio uzdignut, čuo je veliko slavljenje Allaha subhanahu wa ta'ala na visokim nebesima. Pa kaže, ti velikim tespihom, slavljenjem, I nebesa su slavila Allaha Đelešanu iz strahopoštovanja. Nebesa poslanica Allahu alihi wa sallam ukazuje da su nebesa u toj noći slavila Allaha bareke wa ta'ala iz osjećaja slabosti prema velikoj njegovoj uzvišenosti. Kada slaviš Allah Đelešanu, slaviš ga iz poštovanja što si nemoćan, a on el gani, neovisan, veliki, el kebir, el azim, el međin, slaviš ga i veličaš. Pogledajte kako su nebese slavila izgovara. Kazala su, سبحانه العلي الأعلى سبحانه وتعالى لك إسلاميًا العلي الأعلى uzvišeni i veliki, subhanahu, i neka je on slavljen, wa ta'ala, i njegov uzvišeni. Sadri su gledajući Allah te barek ve ta'ala, njegovu veličinu. Zato su je manak odbili, a da je prihvatio ko? prihvatili da čovjek koji je neznalica i koji je slabašan. Zatim ovaj kur'anski ajet, u nastavku ajeta, Allah Đelešanu ukazuje da ne postoji znači nešto stvoreno, a da Allah te bareke letala ne slavi i ne veliča. Od Ibnu Mesuda radi Allah'u. ovo je hadijski obilježi Buhari, A ovo slavljenje i ovo veličanje u festiri ukazuju da se odnosi i na životinjski i biljni svijet. I na mrtvu prirodu. Kaže, znači, to je jedan govor. I ovaj govor podržava jednu kestiju i kaže da je to ono ispravnije mišljenje. A drugi da se odnosi samo na životinjski i biljni svijet. Po pitanju slavljenja i veličanja Laha Tabare Kvetala. A dokaz Ibn Kesiru i ostali je hadis u Buhari gdje Abdullah ibn Mes'ud radi Allah, radi Allah anhu kaže slušali smo kako hrana dok smo jeli u vremenu poslanika sallallahu alijih i vseleme slavi i veliča Allaha podarek i vseleme. Slušali smo. Allah je našanem je podaje da mogu čuti kako hrana slavi i veliča Allaha te barek i vseleme. I mnogo je primjera. Vi imate znači primjere koji ukazuje na muđize poslanika sallallahu alijih i vseleme. Ovdje Abdullah i Mesud kaže da su slušali u vrijeme poslanika dok su jeli hranu kako ta ista hrana slavi i veliča Allaha Tebareke, Tebareke wa ta'ala. Zatim hadis od Ebu Zara, radi Allahu, da kaže da jedne prilike pratio poslanika sallahu alihi wa sallam, dok nije poslanika alihi sallatu wa sallam na jedno mjesto. Pa kaže, došao sam i ceo pored poslanika alihi sallatu wa sallam. Tada je lao poslanika alihi sallatu wa sallam pitao zbog čega si došao, šta te je dodalo Ebu Zara? Pa kaže Allah i njegov poslanik. Došao sam radi Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Srta su žudila za sallallahu alaihi wa sallam. Viđeni da sjedi, da se korite, da slušaju. Da budu pored poslanika alaihi wa sallam. Zatim kaže došao Ebu Bekr radi Allaha. Poslanio se i sjeo sa desne strane poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ga je poslanik upitao, alaihi salatu wa salam, šta te je dovelo, pa kaže Ebu Bekr radi Allahanhu, radi Allaha i njegova poslanika. Znači došao kroz samo radi Allaha i njegova poslanika, alaihi salatu wa salam. Pa kaže, nakon toga je došao Omer, radi Allahanhu, pa je sjeo sa desne strane poslanika, alaihi salatu wa salam. Pa ga je upitao šta te je dovelo Omer, pa je odgovorio isto, radi Allaha i njegova poslanika, alaihi salatu wa salam. Pa kaže, nakon toga je došao Osman, radi Allahanhu, pa je sjeo sa desne strane Omera, Pa Faja, znači, isto tako pitao poslanik sallahu alihi wa sallam, šta se je dovelo osmane, pa je kazao radi Allaha i njegova poslanika alihi wa sallam. Pa kaže Abu Dhabi, jer on prenosi priču, kaže, zatim je poslanik alihi wa sallam uzeo u svojom bareč ruku sedam ili devet kadenčića. Sedam ili devet kadenčića. Kaže, čuli smo, čuli smo, kako ti kamenčići slave i veličaju Allaha poput znači zujanja pčela. Pa je poslanik Alesa Tlasa spustio kamenče, kaže, ništa nismo čuli. Zatim je ponovo uzao, pogledajte sad ovo, i stavio u ruku Ebu Bekra, radi Almanu. Pa smo, kaže, nakon toga čuli kako slave i veličaju Allaha Čabare Kevetala poput zujanja pčela. Pa je ponovo uzao i spustio, ostavio, nakon toga nismo čuli pa je dao u ruku Omera radijallahu anhu. Pa smo čuli također slavljenje i veličanje Allaha te bareke ve te ala poput zujanja čela. Pa kaže, nakon toga je uzeo ostali ništa nismo čuli. Pa je stavio u ruku Osmana radijallahu anhu, pa smo znači čuli kako slave i veličaju Allaha te bareke ve te poput, poput zujanja čela, nakon toga je ostavio, ništa, više nismo čuli, što, a šeh Albani ovaj hadis znači ocenjen kao vjerodostojnim, vjerodostojnim hadisom, a bilježi ga, bilježi ga znači imam El Bezar, Rahmetullahi. Vidimo znači iz prvog hadisa od Ibn Mesu da radi Allahu da je hrana u vrijeme poslanika sallallahu alihi wa sallam veličala i skladila Allaha tebareke wa sallam. Iz drugog primjera vidimo znači da je i kamenje, da je i kamenje veličalo i slavo. I mnogo je drugih primjer, znači na primjer kada je došao židov poslaniku sallallahu alihi wa sallam pa kazao potvrdi mi da si ti Allaho poslanik. Pa je poslanik uzao ka, kamenčiću ruku, kaže posti doći da sam ja Allaho poslanik, pa je on izgovorio šehade. Nakon toga je židov primjer. I ovo ćete naći, znači, u onim knjigama koje govore, koje govore o muđizama Allahova poslanika, sallallahu alihi, alihi wasallam. Od Abdullah ibn Omera, radi Allahom se prenosi da je poslanik sallallahu alihi wasallam zabranio ubijanje žaba. Zbog čega? kaže poslanik Alisvatu Vasalam, odnosno Abdullah ibn Omer, zbog toga što kaže njihovo kreketanje je tadbi slavljenje i veličanje Allaha tebareke, tebareke Vasalam. Znači ovo su argumenti e, za koje učinjati kažu da je životinsko je biljno, pa čak je mrtva, jel, priroda stvari i veliča Allaha, Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Ikrime rahme Allah kaže da i stabla drveće veličaju, veličaju i slave Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Imam Savori kaže da hrana slavi i veliča Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. I drugo više učenjaka da kaže da se ovo isključivo odnosi na ono što ima dušu. Znači, oni se i smatraju ovim žele kazati e, životinsko i biljno, znači, da oni e, od tih, znači, kategorija što ima dušu, može, znači, da slavi, da veliča Allah, te bareke, te bareke, te tala. Žarir Ebu Hasab, rahmetullah alej, na prenosi da su jedne prilike bili kod jezida Rakašija, među, znači, prije nego što su došli, zatekli su e, Hasan al-Basrija da je bio prisutan tu. Pa kada su, znači, sjedili, odjednom znači u tom trenutku su ušli oni koji su posluživali sa da kažemo sofrom koja u arapskom jeziku je ovdje označa kao hivan hivan Ibn Tesir kada opisuje ovu riječ hivan kaže da je to e, sofra od drveta Sve možda da skazala naša sirija koja je poznata znači, našim prostorima da je hrana iznesena na takvom e, na takvoj sofri pa jezid upitao Hasan al-Basrija. Kaže, o Ebu Sa'id, kurija od Hasan al-Basrija bila, znači Ebu Sa'id. O Ebu Sa'id, da li znači ova sofra slavi veliča Allaha tebare kvetala? Pa kaže Hasan, rahimahullah, slavila je prijatelj. Slavila je prijatelj. Nakon toga Ibn Kesir, znači pojačava pa kaže da je Hasan al-Basri to kazao zato što je smatrao dok je znači prije bila svježa, dok je bila znači, e, e dok je bilo zavrla u njoj, dok je znači prije nego što se posekli, sasekli, da je u tom trenutku mogla slaviti novičak Allaha. Međutim, kada se osušila, nakon toga je prestaje slavljenje i veličanje Allaha Tebare Kepetala. Zato su napravili razlik između onih koji su općento kazali da stvari Ravića i oni koji, znači, na ovakav način ukazuju. Pa kaže Ibn Kasir Rahmetullah Ali, ovo može, znači, i osnažiti i rešati mišljenje hadis poslanika Ali Salatu Vesalam od Ibn Abbasa, gdje kaže da je poslanik Salahu Ali Vesalam prošao jedne cilke pored dva kabura. Pa je kazao, uistinu se ova dvojica sada kažnjavaju a ne kažnjavaju se zbog nečega veliko, krupno, misli su vašim očima, ali kod Allaha se bare kvetala krupno, jer se oni kažnjavaju. Pa kaže, jedan od njih se nije čuvao nakon obavljanja nužde, znači nije se fino podatirao, a drugi je prenosio riječi, prenosio je išao od čovjeka do čovjeka je prenosio tuđe, tuđe riječi. Pa kaže, jedan drugi se kažnjavaju. Pa je poslanik Alesla Tuhosan, Hadis Bilježi Buhari i Muslim, uzeo jezu grančicu, pa je prepolovio i zabao jedno drce, znači jedan dio u jedan kabor, a drugi u drugi kabor. <clears throat> pa kaže, možda će im ovo olašati njihovu kaznu. Možda će im ovo olašati njihovu kaznu, sve dok se ne osuši. Sve dok se ne osuši. Pa kaže Ibn Kasir Rahmetullah Ali, oni koji su komentarisali, znači neki učenjaka koji su komentarisali ovaj hadis, oni ukazuju na to, sve dok se ne osuši, to drvo, jer te granč, grančice će slaviti i veličati Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Kada se osuši, prestaje njihovo veličanje, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo znači treba je samo napomenuti da je ovo bio običaj poslanika ali sva to je salam isključio njegova praksa i od njegove praksa njegovog postupka su oni imali koriji što je danas znači novotarija da ljudi uzimaju drveće jel, i da zabadaju kaborove nakon, nakon smrti lukopa nekog od naših znači najmilijih koji isključamo sa ovoga, sa ovoga svijeta. Jer niko od ashaba poslanika ali sva to je salam nije shvatio ono što su shvatili oni koji danas pokušavaju da učine ovo što je radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. <clears throat> Zatim Allah Đelešanu kaže na mnogim mjestima u Kur'anu i naređuje da ga slavimo, da ga veličamo, da ga poštijemo. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Haqqa فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ I slavi, veličaj ime gospodara svoga veličanstvenog. Naredno od Allah te bareke ve ta'ala. Zatim imamo jutarnji i večerni, večernji zikr, koji je također naređen. Allah je zašao kaže, Fasbir, ala ma je kulune wa sabbih bi hamdi rabbi. I budi strpljiv, budi strpljiv na svemu onome, pogledajte koliko je znači strpljivo zbitna, na svemu onome što ti govore, na svemu onome što ti kazuju, kada te prozivaju, kada te vrijeđaju, budi strpljiv na tome. I veličaj i slavi svoga gospodara. Kada? kaže Allah Đelešanuhu, kable tulu i šemci, prije nego što sunce izađe, u akable gurubiha, i prije nego što sunce zađe. To je jutarnji večerni zikr koji mora biti u praksi vjernika. Svako deno, znači, svako trenutku da Allah te bare kada tala da vićamo i spalimo. Allah Đelešanuhu opisuje meleke. Šta čine meleke? Allah Đelešanuhu kaže, yusabdihuna lejle, wa nahana la jasturun oni veličaju Allaha Đelešanu i u toku dana i toku noći. I u tome, u tom postupku, u tom zikru, oni se uopšte ne zamaraju i to ti će umoj. Može se kazati neprestano Allaha Đelešanu u toku noći i u toku dana veličaju i slavim. Pogledajte, najdabranje Allaha Đelešanu biča prevesti koji u smislu ne griješe, izvršavaju samo što Allah te bare koje tamo naredi. Koliko znači možemo pričati o melecima, to vam skreće sa teme, prvo je hadis o nebesima, nema jedan pedak, a da ne imamo nema melek koji stoji na pijamu, na ruku, na seždu. Allah te bare koje tamo ne biće A šta je sa insanom i čovjekom koji želi ženevska prostranstva, i dženevska uživanja i sve ono što je Allah Čabane Kvetala ukazao da postoji u dženetu. Uzvi se Allah Čabane Kvetala, od znači, pozna imena El Međi, da Allah Đelešanu na mnogim mjestima u Kur'anu sam sebe veliča. Sam sebe veliča. Pogledajte, najuzvišeniji ajet u Kur'anu koji je, ajet u Kursi u njemu se spominje pet Allahovi tabarek i vatala veličanstveni imena. I kaže učenjaci više od 20 Allahovi tabarek i vatala savršeni osobina. Više od 20 Allahovi tabarek i vatala savršeni osobina. Zatim, sura kol huvalla, ihla, koja je trećina Kur'ana, o čemu govori? Govori Allahu tabarek i vatala, govori o njegove lijepi imenima i savršenim svojstvima. Zatim uzmite najodabraniju suru u Kur'anu, sura Fatiha. O čemu govorim? Opisite Allah subhanahu wa ta'ala. A u hadisu je došlo od Ebu Hrere radi Allahu da je rekao poslanik sallahu alihi wa sallam da je uzvišeni Allah kazao. I ovo je najljepši komentar sure sure al fatih Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, podijelio sam namaz između sebe i moga roba na dva dijela. Mom robu pripada sve ono što traži. Pa kada rob kaže, e sad što ovdje znači pojašnjava, a u smijesku pojašnjenja mi zaključujemo kako bi trebamo biti u našim namazima. Da je to osjećaj razgovora sa uzvišenim gospodarom Tebare Kiletala najjača reza izrađenajati našeg stvoritelja. Kada staneš u nama, svjedočiš nešto najveće. Allahu Ekber. Kada staviš, kada veličaš. Sa dolama, ne samo subhaneke. Na mnogo dola sam poslanika ne sam salam učio. Zatim ulaziš u nama, učenje sure Fatihe. A učenje sure Fatihe ti odpočeš jedan dijalog, jedan razgovor s uzvišenim gospodarom Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala, jedan hadis iz eh, muslim, muslimo je zbud iz zirke hadisa, svjedoči potvrđuje to. Pa kaže Allah Đelešanu, kada moj rob kaže, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, što si zgovorio? Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Allah Đelešanu nakon toga kaže, Hamedani abdi moj rob mi se zahvaljuje. Zatim kada kažeš Ar-Rahman, Ar-Rahim, milostivi i samilostni, kaže Allah Đelešanu u tom trenutku Esna alije abdi, moj rob me pohvalije. Maliki je umidin, kada kažeš gospodar sudnjeg dana, vladar sudnjeg dana, kome će tog dana pripadati apsolutna vlada. U tom trenutku Allah Đerašanov kaže na džadani abdi. Veliča me i slavi moj rob. Veliča me i slavi moj rob. Onda dolazi nakon toga i ja će na'budu ve i ja će nesta'in. Potrba tvoja, pogledajte. Znači imate tri stvari kada hvalite, veličate, hvalite i pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim ti potvrđuješ da takvog gospodara obožavaš, od takvog gospodara tražiš pomoć i na njega se barek i letala se postanjaš. U tom trenutku Allah Jelšan kaže ovo je između mene i moga roba. A mom robu pripada sve ono što od mene traži. A šta tražiš od Allah Subhanahu wa ta'ala? Nakon toga. Ihdina sirata mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين غير مغضوب Kaže na lađe vršanu, ihdi na sirata il mustaqim. Na te uputi na pravi put. Put koga? Svi vjerovjesnika, svi dobri ljudi, svi čestiti, svi oni koji su na stazi bili poslanika Muhammeda alaih sallatu wasalam. A odmah nakon toga tražiš da te sačuva puta kršćana i židova. Kršana i židova. Ne na put oni koji su zalutali, kršani. Niti na put oni koji su izazvali tvoju sržbu. To je ono što tražiš. Danas muslimani, znači, večerašnje noći, uče ihdine sirakel mustafim, a slijede stope jednih i drugih. U prostorjanju vlastnih noći. Razumijete? Znači koliko musliman još nije shvatio, nije shvatio značenje sure Fatihe koju toliko puta uči u svojim, svojim namazima. Znači još ima ljudi koji klanjaju na spada u noć. Znači još ovo su oni džahili, tipični džahili, da ne znam svoje vjere. Ima oni koji znaju svoje vjere, pa slave, slave ovu noć kako ne bi htjeli da se razlikuju od većine. Od većine. Razumijete? Jer nisu shvatili značenje, značenje ovih kuranskih kuranski ajeta. U tom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon ove dove ovo je mome robu. Ovo pripada mom robu. A mom robu će pripasti sve ono što on sve ono što on traži. Ako iskreno od Allaha zatražiš uputu, da budeš na putu iskreni, prvača od irovijesnika, poslanika i svi koji slidi na tome, Allah će ti podariti. Ali ako ćeš to puko izgovarati bez značenja, i posle namaza, ono, napisuje na odgovor, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i preko vrata i žani ili kući ili slično, kako se prelaži na šanu utiša prvo što ti nisi iskušeno, ponizno izgovorio i traži da lahat ne bane kevetana. I još uvijek hvataš da si na istinu, da si na pravo putu, a daleko si, a daleko si od puta poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Zato imamo dovu koji je poslanik Ali Sallahu Alaihi Wasallam učio. A poslanik učio mnogo dova, znači kada je počeo namaz i kada se vraćao sa ruku, i na ruku, i na sežbi, i nakon sežde, prije sa vama, mnogo znači dova. I možemo to potražiti u hinskom muslimu, oni koji žene malo više, malo više da nauče. <clears throat> Imamo dovu koju je poslanik Sallahu Alaihi nakon ruku izgovarao. A kažemo da namaz koji mi obavljamo je veličanje i slavljenje Allaha Tabareka Vatala. Slavimo ga na kijamu, pre nego što počnemo ući s ono fađimo. Stavimo ga na ruku, molićamo ga na ruku, na sežni dovimo i tražimo da lahate bareke na te ala. Znači, ponivo, skušeno, se ogleda kroz naše stajanje i naš namaz prema treba lahate bareke na te ala. Poslanik Allahu ali wa sallam je kazao Allahuma rabbena rekel hamd. Zatim kaže Mil od samavati wa mil ul ardu gospodaru, znači hm. kada se ja, e, vraćamo se mi Allahu liman hamida, Rabbena, ima ve lekel, ovo su rivajeti, lekel ham, gospodar naš, te pripada sve zahvala. Zahvala, pogledajte, tolika poput nebesa i zemlje. Poput, znači nebesa, poput nebesa i zemlje. Zatim kaže poslanik, ma šitem in šeikim ba'd. I još više od toga koliko god ti želiš još više od toga koliko, koliko ti želiš. Pa kaže poslanik, ehlu sena i val međ, u istinu tebi pripada svaka vrsta zahvale i svaka vrsta slave. Ti se naj koji se hvališ, ti se naj koji se veličaš, razumijete? To Allah te barek vatala pravo pripada, nikom drugom. Kada ga veličaš, poštuješ, cijeniš, slaviš u svakoj, svakoj svojoj situaciji. Zato Aisha radi Allah, kada je upitana, radi zvižnjima muslim i drugi, kako je stanje bilo poslanika sallahu alihi vasaleme, kaže, slavio je Allaha u svim svojim situacijama. U svim stanjima je poslanik alihi sallatu vasalama slavio i bili preličao gospodara Allaha tebareke wa ta'ala. Zato imamo salavat, to isto tako učimo, učimo u toku namaza, gdje kažemo, inneke hamidun međid uistinu su ti hvaljeni i slavni koji se pohvaljuje i koji se slavi koji se slavi i veliča. Znači, kada razmislimo i promislimo, vidimo, znači, gotovo svi postupci, što god da činimo, tim postupcima slavimo i veličamo uzvišenog Allaha, te bareke, te bareke, te ala. Zatim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je opisao svoju plemenitu knjigu El Međid. Kaže Allah Jeršanu suri Qaf, Qaf, vel Kur'an il Majid Allah se zaklinje i kaže Qaf tako mi Kur'ana slavno tako mi Kur'ana slavno subhanallah Allahov govor to Allahov govor što nema sumnje kada pogledamo šta sve sadrži vidjet ćemo znači ومن أصدق من الله قيلا ko ljepše govori, ko se ljepše izražava, ko se ljepše obraća od Allaha te bare kevetana. Ne postoji neko poput Allaha te bare kevetana. Kakav njegov govor je veličanstven, velik govor. U propisima, kada vidimo propis Allaha te bare kevetana, koji ispustio, koji objavio, to je savršenstvo. Savršenstvo u izražavanju, savršenstvo u propisivanju, mudrost, el-hakim, došla, znači, došle propise od onoga koji je El Hakim, mudri. Danas čovjek kada napiše jednu knjigu, kažu, a, kada izađu prema televiziju i izgovori dvije, tri rečenice, kažu, a, zadivio se ljudi. Razumijete, zadivio se tom govoru. Pa zar se nećeš diviti lavom te bare kove tala govora. Savršenstvo govora. Ne postoji nešto poput lavom te bare kove tala govora. I zato kada bi mora, sada mora, bilo masivo, svo drvijeće, oko stabla zemlje bila pera, taleni, razumijete, da isti ispišu Allahove tabare kada tala riječi, ona bi predstahnula, ne bi snisali. Savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek gleda se iscrpi jedna knjiga, dvije, tri, ali kada stotinu knjiga, a zove se tolika mora. Znači, da Allah žele želano hoće da spušta, da objavljuje, da naređuje knjige, da se spuštaju, to bi bilo nešto što nema prestanka je sva mudrost kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah što kaže u suri Buruđ, bel huve Kur'anum međid. Opet opisuje Kur'an. Pa kaže da je takav Kur'an, ovo je uistinu Kur'an veličanstveni. Veličanstven u svakom pogledu. Znači, kazali smo, kada pogledamo sa bilo koje strane, sa bilo kojim strane, kada je iščitano, kada govori, kada Kur'an govori, kazuje o prijašnjim narodima. Pogledajte savršenstvo to kazivanje. Kada ukazuje na propise, savršenstvo propisa. Kada ukazuje na zabrane neka, neke, znači od zabrana, kako su dolaze poput alkohola, savršenstvo zabrane. Razumijete? Kada ukazuje na ima savršenstvo ukazivanja, kada ukazuje na veličinu Allaha te bareke ve taala što je ukazivanje Allaha te bareke te bareke ve taala samo čovjek treba sjesti promisliti i razmisliti o Allahu te bareke ve taala ajetima i posljednji put koji ćemo navesti jeste da postoje mnogi načini na koji možemo da Allaha te bareke ve taala spajimo i veličamo i nama to nije znači strano mi to znamo prije svega znači da Allaha Đelešanu e, eh, pohvaljujemo smislom subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. To su četiri rečence koje su e, najbolji način da Allah te barek ve tala stavimo i da Allah te barek ve tala uvaličamo. Pogledajte hadis od Ebu Hureyri radi Allahu, koji je zaista uvaličanstvo naredno i koji ukazuje na današnju situaciju koji nam ukazuje na velike plodove ovakvih okupljanja slušanja, prenošenja, veličanja i klanjenja Allah tabareke, tabareke wa ta'ala. Kaže Abu Hurere da je poslanik alaihi wa kazao u istinu Allah tabareke wa ta'ala posjeduje određenu skupinu meleka. Određenu skupinu meleka koja je zadužena da ide putevima. Da ide putevima i da traži mjesta gdje se vjernici okupljaju, gdje se slavi veliča Allah se bareke, se bareke ve ta'ala. I zaista rada u častani hadisu. Pa kaže, kada naiđu na grupu ljudi, gdje vidi da spominju veliče Allah te bareke, te bareke ve ta'ala, počnu jedni drugi dozivati. Dođite ovamo, našli smo ono što tražimo. Znači, tu je ono što tražimo, u čega smo poslati. Pa kada dođu, pogledajte, kaže poslanik sa seleme, prekriju takav skup svojim krilima. I sve se tako prekriva skup od strane meleka dok ne dođe do prvog, do prvog neba. Zatim nakon toga Allah je Đelešanu i upita. Šta rade moji robovi? Šta izgovaraju moji robovi? Allah je rašano pita meleke. A on zna stanje meleka, zna stanje ljudi. Ali El Hakim, svoje neđene mudrosti, srute mudrosti, on to pita i postavlja pitanje. A ono što je šeref tebi, što se postane počela se iskaza da Allah te barek vetala da melek je izostani svoj koji odlazi Allahu te barek vetala i tvoje halo pisije gospodaru te barek vetala. Pa kažu da te slave gospodar, oni te slave i veličaju, tebe spominju, tebe slave i veličaju. Pa kaže Allah Đelešanu, da li su me vidjeli? Da li su me vidjeli? Kad ne tako nam tebe, oni te nisu vidjeli. Allah Đelešanu, ne mogu četava, nije moguće da ja mu smo pojasnili. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala goli vokom na dunjaluku, na jazi nikada, znači, nije moguće vidjeti mnošo ajta i hadisa okazuje na to. Međutim, na sudjem danu će vjernici vidjeti Allah te bareke, te bareke ve ta'ala. Da li su me vidjeli? Ne kako nam sebe nisu te vidjeli. A kaže Allah Đelešanu, a da su me vidjeli, kako bi se tek tada ponašali. A da su me vidjeli. Znači da je hao tata njiho, da su okupili, sakupili, radi Allaha, Allaha slavi, Allaha veličaju, Allaha spominju, kako bi tek to čili da su Allaha slavio tada vidjeli. Kaže, još više bi to obožavali. Još više bi to obožavali. Još više bi ti bili predani. Još više bi te slavili i veličali. Nije isto, znači, kada vidiš i kada neko priča o onom što je vidio, kada ti prenosi to. Drugačije, tako, drugačije će. Kada se oni dođu pored kade, što kažu? Ne mogu ti ja opisati, ne odeš tomu sam vidiš. Znači, koliko je taj velik osjećaj. Da bi još više Allah te bareke ve ta'ala obožavali i pogledajte meleke. Meleke, kako Allah te bareke ve ta'ala obožavaju. Zatim kaže, Allah je našanu ovdje, obraćaj se melecima. A šta traži od mene? Znači, kada su došli tu okupinu sve, veliče im slavije me, što traže? Tražu, traže od sebe džennet. Molite za džennet. Kaže Allah Đelešan, da li su oni vidjeli džennet? Ne tako nam tebi, oni nisu vidjeli džennet. Kako bi se ponašali da su ga vidjeli? Allah što pita Meleke. Kada su ga vidjeli, još više bi žudili, još više bi tražili. I čezno za džennet u njegovim prosmarstvima kaže Allah Žešo nakon toga, a od čega traže zaštitu? Od čega se utječu? Kažu meleci, utječu se od vatre, od ženema. Da li su ga vidjeli, Allah Žešo upita. Kao oni ga nisu, tako nam tebe, znači nisu vidjeli, nisu vidjeli. A kaže Allah Žešo, a šta da su vidjeli ženem i tu vatru, šta bi tek tada radili? Kaže, još više bi se utjecali, još više bi bježali od njega. Ne bi tako bio nehajat u gafletu da si vidio vatru. Kaže poslanik da znate no što ja znam, više biste plakali nego što, što biste se smijali. Znači da znate no što zna poslanik, a poslanik je šta znao? Vidio je i žrnak, vidio je i, vidio je i žrnak. Koga sam gikira? Imana. Znači da znaju da su ga vidjeli, šta bi tek tada čim još više bi se utjecali, još više bi bježali, još veću bi zaštitu tražili od tebe gospodaru. Da su to znači doživjeli i vidjeli. Kaže Allah što pogled rezultata tih tog imana, tog ikina, volate bare kvetala, kaže budite mi svjedoci da sa im svima oprostio. Allahu se, nakon svega toga hadis se nadostajan. Nakon svega toga, znači taj skup koji se okupio da bi spavio veličio i spominjao Allah te bare kvetala, rezultat svega toga, budite mi svjedoci, meleci, da se im svima oprostio. Pa kaže jedan melek, A kada gospodar, pogledajte ovo sad, među njima ima čovjek koji nije došao zbog zavičaja i skladnija. Slučajan, prolaznik, došao tu, prošao, sjeo, zatekalo se s njima pogledajte, znači, koliko je korisno ovako cijelo ili okupljanje, znači, gdje se veliča i stvari Allah te barek, ali se družiš od Allaha, izučaš Allahu u knjigu, prenosiš Allahove riječi, riječi poslanika sa Allahu, ali ih za seleme, gdje savjetuješ, gdje narađuješ da dobro dačaš od zla, pa i ako se zatekne neko koji slučajan prolazi pa sjedne, kaže, oni su skupina, kaže Allah Đelešanu, oni su skupina, oni su tijelo, gdje taj slučajni prolaznik nikada neće ostati nesretan. Neće ostati nesretan. Znači, sebebom tog društva, sebebom magfireta i oprosta da lajate barek i otala i veličine veličanstvenost takvih skupova i slučaja prolaznik će imati udjela u svemu tome. Kažu učinjate, a što te kreći za onoga koji je ciljao to cijelo? Koji je došao s kamerom, da veliča slavi uzvišnju Allah subhanahu wa ta'ala, da nauči, da se poduči što za tako, koja je njegova, koja je njegova nagrada. Molim Allah te bare koji sama nas učini od iskreni Allah subhanahu wa ta'ala robova, da nam omili istinu, da je slijedimo onako kako on subhanahu wa ta'ala naredio i kako je on zadovoljan, a da nam omrzi neistinu i džahilijet i kusku, kao što smo otisli prve generacije, prve generacije muslimana molim Allah subhanahu wa ta'ala pokravi naše stanje i stanje muslimana u svijetom svijetu. Molim Allah te tabareka wa ta'ala da uputi zalutale posebno znači naše bližnje, naš narod i sve druge muslimane. Da izvijeći naše bolesne i bolesne svih muslimana, zaista je ono mogućnost to učiniti. Subhanak Allahu hamdu, tešada la ilaha ila enta, spakurka tu bolik, dođi zlatni vatak.